เาเริพรจิธรรมทุกท่านเช้าของวันที่ คิดได้สิ่งที่ดีๆแต่ว่าไม่ยอมคิดกัน ชอบหาเรื่องมาให้คิด เอาเรื่องมาคิดให้ปวดหัวเล่น พอความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็สอบแสวงนาความทุกข์มาจากชิดมากคนอื่นก็ทำให้เรา本来什么都没有，本来没有什么事，没事也要找点事情来。สิ่งอื่นทำให้เราเห็นปุ๊บสิ่งมองเห็นตัวเห็นตนก็มี 找来以后啊，就在里面啊，苦的不得了。ความสับสนวุ่นวายในสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดแต่งคงสังคมสมเด็จพระมหาสมุทรเจ้าของพวกเราเพราะความสับสนความสับสนของมวลมวล ใช้ใจพาไปสุขไปทุกข์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นพอเรามาหันกลับมามองใจของเราในขณะนี้ด้วยการมองผ่านการเคลื่อนไหวของกาย เอากายเป็นฐาน เอากายเป็นที่ตั้ง กายจะทำอะไร 六个词是在六道轮回里啊，不停的游走的心。现在过去的这三天，尽量的啊，让它安住在当下，啊，尽量让它在觉知中。好，开始。 เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต เพราะจุดนี้ใกล้เกิดไปมนุษย์เราเลยมองข้ามองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอบแสวงหาวิธีการในการที่จะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆแต่ว่าทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ลัทธิยุคนั้นสมัยนั้นเขาทำกันผ่านมาทุกทุกขั้นตอน

都变成知道，啊，知道就好。最怕的就是不知道。这个东西，佛陀几千年前已经告诉大家了。可是我们在其他的东西上浪费了太久的时间。接下来 v i j j a g a m a g o s a m a d i s a วิธีการ การกระทำไม่ถูกไม่ตรง มันก็เป็นไปไม่ได้ คนที่ชี้นำชี้บอก ชี้ไปทางที่ไม่ถูกมันก็ไม่ถูก在这条啊离苦解脱的路上啊，有两点最最重要。一就是方法， 用功的方法。二呢，啊，就是善知识，啊，你要有，啊，给你指出正路的这么一位老师。กการการศึกษาการสัมผัสกับสิ่งนี้ถ้าผู้รู้กล่าวว่าเมื่อทำปฏิบัติได้ถูกต้อง ผลที่ได้รับก็เกิดความสงบแล้วก็เห็นสภาพสภาวะ ความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่เกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่ในร่างกายและจิตวิญญาณของเรา那么我中 从自身的亲身的体验中，就能够啊看到身心的实相。วิธีการที่หลวงพ่อเทียนท่านเปลี่ยน เปลี่ยนจากความเคยเน่าสงบเปลี่ยนจากกระทำอะไรต่างๆในท่าทางของความสงบเปลี่ยนจากการเปลี่ยนกลับมาเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคนเคลื่อนไหวเป็นเด็กทุกคนเคลื่อนไหวมาแต่กำเนิดแต่ไม่เคยมีใครเข้ามองว่าการเคลื่อนไหวด้วยสติสัมปชัญญะกระบวนการการเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่เคยสังเกต罗่尊者啊，在他啊刚刚 ไม่เคยสังเกตเป็นตรงนี้พอหลวงหลวงพ่อเราเข้าเตียนมาที่จุด 宁静，因为我们已经在这种宁静里浪费了多少生。命。 自己需要的努 啊，不停就是教导的关系，就是你待在黑暗之中，你不需要真的站在。 日常生活当中，可以在我们啊行动、坐卧当中，时时刻刻让自己的心啊跟觉醒在一起。这样。 去找他，啊，跟他们学，用了很多时间，甚至比他的老师还棒。但是为什么啊？不是就在这儿就结束？啊，佛陀已经事先给我们看得清清楚楚，可是大家还是不清楚，还是要去追求那种所谓的宁静。一出现问题，马上坐下。 整个宇宙间一切。 sạch đi cả vùng này sạch đi là 希望这样讲，大家能在这个当下的悟到里面心。我们在讲，学员在听的当下，这个心你能悟。 我让你动心。 只有业力之大起，和众生生生世世的本因，都在造作执着。 เวลาชาวนี้คงใช้เวลา